Pán s vami. Slova svätého Evangelia podľa Marka. Ježíš zase k sobie přivolal zástup a řekl jim, slyšte mne všichni a pochopte, človeka nemôže poskvrniť nic, co do neho vchází zvenčí, ale co vychází z človeka, toho poskvrňuje. Když pak odešel od zástupu a vstúpil do domu, ptali se ho jeho učedníci na tento výrok. Řekli im. i vy ste tak nechápaví. Nerozumíte, že človeka nemôže poskvrniť nic, co do neho vchází zvenčí. Vždyť to mu přece nevchází do srdca, ale do žalúdku a odchází do stoky. Tým Ježíš prohlásil za čisté všechny pokrmi. Dále řekl, co vychází z člověka, toho poskvrňuje. Znitra totiž ze srdce lidi vychádzají špatné myšlenky, smilství, kradeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pícha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje. Slyšeli sme slovo Boží. Milovaní bratia a sestry, v dnešním evangeliu Pán Ježiš nás všechny pouzbuzuje a říká nám, že ne to, co jíme, tak dělá nás člověkem, ale to, co nosíme ve svým srdci, to každého z nás dělá člověkem. Ako říká, že z našeho lidského srdce často vycházejí špatné myšlenky, smilství, kradeže, vraždy, cizoložství, lakota a tak dále. Čili z nás lidí, ktorí sme slabí, hříšní, vychádza častokrát jenom to špatné. Ale dokdy? Pokud nedovolíme, aby Bůh konal v našem životě. Pokud mu neotevřeme své srdce, pokud ho nepozveme do svého srdce, tak do té doby žijeme si tak po svým, po lidský, podle svého, aby nám bylo dobře. Ale když otvoříme, otevřeme Bohu naše srdce, když ho pozoveme tam, tak to naše srdce se postupně proměňuje. A Bůh koná v našem životě velké věci. Protože nás lidi zbožťuje. Teda my se stávame víc a víc podobní Bohu. A to je moc dôležitého. Taký když už mluvíme o tom jídle, tak když opravdu Bůh zasáhne naše srdce, tak s tím jídlem nebudeme myslet jenom pouze na sebe. Nebudeme myslet na to, co ja budu jíst, Nebudeme budeme sa starať aj o iné. Budeme mysleť aj na iní. Tí, ktorí možno nemajú chleba, tí, ktorí potrebujú chleba tí, ktorí bohužel sú na tom špatne. Tak proto, milovaní bratia a sestry, skúsme aj my často odevzdávať sa Bohu. Často ho prosiť o pomoc, aby On byl na prvním míste v našom živote. Abychom nerozmnožovali zlo, ale spíše naopak. Abychom sa usilovali díky Bohu byť lepší a lepší. Amen.